dabar jo skambina vienai pirmo mama mano mamos vyro pavardė bandytos mano mama nepasikeitė ištekėjus pavardės ir skambina banienė banienė nu O pati du pirmi čia lankai, ar ne? Čia banio būdas? Banienė? Ne, Reikailė, kas ieško. Jūsų, jums už elektrėnų policijos nuolaidos jūsų sąskaitos kažkas bandė padaryti didžiulį, krimi, didžiulį finansinį Jo, paėmė labai, aš ten negaliu namie. Ir jūsų sąskaitos, jūsų, jūsų bendra sąskaitos, kaip yra išaiškinta, dabar jeigu atsiversimus ir raudona, jeigu jūs bandysite sėdėti, kad ten daiktų, komandai jums prarės. Greitai, ką darom, ponė, ką darom? Dabar aš greitai pasakyti visus savo duomenis, aš jums iššalau, aš greitai iššalau, jeigu neiššalau, antrų metų negaliu nelabai buvo. Ir mano mama valandį kalbėjo telefonu, tokia, ką darom? Palaukite, jūs ką darom? Greitai, ponė, dabar, dabar mes galim užkirsti kelią tam dabar. Čia yra demokratinė šalis, čia aš nieko nepraradau. Wow. Bet ant padę greitai nori varyti. Jo, jo, jo, iš karto. Kad, Greitai, man pasakykit savo atpažinimo kodą, jeigu jūs pati prisijungs, pamatysit, raudona, raudona. Bet geriausia tokia, tokiu bišką priversti pačiam pasakyti savo duomenį. Nes mano tėvuką buvo užsukęs toksai, kur su apie religiją pasikalbėti į būtą, paskambina ir jis ten kažką... Uh, Ulik, ulik, pasisodino. Dvi valandas toks tėvukas stovi, tas sėdi, paskaita. religija jam išėjo toksai visas. Permastė. Nu, visiškai, tai. Skamba kaip mano dėdės não aš taip išsigąstu. Ką darom, man tai irgi buvo.